Chunka ishunnioh KAH capítulo. Casado kachkaspa RAKINAKUIMANTA Jesús mi kaikunata neruspan galileamanta pasakorja jodea laoman. MI jordan mayupa waklaunin mampas. Achkallaña runakuna chaypisano un un unguhkunata. Chaymi mi kuna Jesús man asuykuspa, Pantarachinanku pajtaporjako. Dios paleinimpi permitinchu casadoruna, imamantapas tumpaikuspa mantara rakikuita, nispa. Chaymi paiñatag nerja. Manachu Bibliapi lerjankichik, kai pachapa qallariyninpi qharitawan warmita unanchaqpa nisqanta, paymi nerja. Harim taita mamanta sajespa, warmin magna. Chaymi iskayninko hukruna hinallaña kanjako. Nispa. Chaynaqa manam iskayñachu kanjako, aswanja hukllañam. Charaykum runaqa mana rakinmanchu Diospa kusqanchasqantaqa. Chaymi tapurjako. Hinaptinqa, imanasqataq Moisesqa permiterqa papelta ruraykuspa, qariqa warminmanta rakikunanpaq, nispa. Chaymi Jesus ñataq nerqa. Promesón jokaz casja y kichikray ja permeter papel tajo y warme huarme la tala que coitaja. manam chayna chukar ja. Ñogame chaja mana pierde kuchkaptin, yan jamanta huarmenta huiz chuspan, hukuan kasarako ja, pierde kachkan. Nispa. Enaptinme disipulunkunan erjako. Casado runa warminwan chayna kaptinqa, manan balinchu kasarakuy, nispanko. Chaymi Jesús ñataq nerja. Manam llapallan runachu sapallanja kanman, aswanja chaypaq kajkunallam. Ari, kanmi nasisqanmanta puni chaypaq kajkuna. Wakinja kachkan runapa kapasqanmi. Wakinñataqmi mana kasarakunkuchu Diosta servinankurayko. Pipas chaynata kawsay ateja, nisqayman hinalla rurachun, nispa. Wawakunata Jesus bendecishqanmanta. Jesus manmi pusamurjaku iskay kimsa wawakunata, chaynapi hapi hapikuspa Dios Disipulong tamañapunanpaq. Disipulunkunañataqmi pusamuqkunata haqcharqa. Hinaptinmi Jesus nerha. Ama chikchu wawakuna ñuqaman hamunanta. Kay wawakuna hina kajkunapagmi Dios pamunaychakusqanqa, nispa. Chaynata niruspangmi wawakunapa hawangman makinta churaykuspan pasakurqa. Jesuswan apurunapa parlasqanmanta. Hukrunam Jesusman asuykuspan tapurqa. Yachachiko, ima grurasa rurasaq y causanaypa, nispa. Chaymi payñataq nirqa. Imanas hatag alin kahmanta tapuanki, Dios llamalinga. Wiñay kawsayta munaspaykiqa kasukuy Diospa kamachikuyninkunata. Nispa. Hinaptinmi chay runañataq nirqa. Mayhan kamachikuykunata? Nispa. Hinaptinmi Jesusñataq nirqa. Aman pitapas wañuchinkichu. Amam hukwanja pierdikunkichu. Amam suwakunkichu aman amanpimantapas llullakunata rimankichu. Taita mamaykita respitay, kuyankitaqmi runamasikitapas kikikita hina, nispa. Hinaptinmi chay runañataq nirja, lliwtam kasukurjani, imaraqtaq faltawan, nispa. Chayme Jesús nerja, kabalruna runa kaita munaspaykiqa, tukuy imaykita rantikamuspa, chay juljita wakchakunaman humuy. Chaynapim kapuhnikikunaka anak pachapi kanja. Chaymanta kutimuspañam ñuhawan rinki. Nispa. Chayta uyarikus uyarikuspanmi llakisqa kutikurqa, achka kapuhniyuq kasqanrayku. Hinaptinmi Jesús nirqa disipulunkunata. Sihaptapunim nikichik. Apuha llumpay sasatam Diospa munaychakusqanman yaykunqa. Apuruna Diospa munaychakusqanman yaykunanmantaqa, Camello chiajapas, agujaparin rinta ustorunman, nispa. Kaita uyarikuspankum disipulunkuna aswangraj admirakuspa tapukurjako. Hinaptinja pitah salvakuytaja atingman, nispa. Jesus ñatajmi paikunata jawarispan nerja. Runakunaja mana matinmancho. Diospagmi ichaja tukuy imapas atinayan. Hinaptinmi pedruñataj nerja. Taytay, ñuqaykuqa tukuy imata sajeruspam hangwan purichkaniko. Imataq ñuqaykupaqa kanqa? Nispa. Chaymi Jesus ñataq nerja. Chihaptapunim nikichik. Tukuy imapas musuqyanan tiempupi, Diosmanta hamuq runa achkirichkaq tiyanaypi tiyaykuptimi, jatijniykunapas tiyaykunkichik chunka iskayniyuq hatun tiyanakunapi. Inaspam kichik, chunka iskayniyuq Israel ayllukunata. Pipas wasin wasinkunata, wawqipaninkunata, utaq turiñañankunata, tayta mamankunata, churi wawankunata, chakrankunata ñuqarayku sajeja, pachakuti mastam chaskinja. Chaskinjataqmi wiñaypaq kawsaytapas. Ichaqa ancha riqsisqa kaqkunamantam, achkaq kanqaku pisi riqsisqaña. Pisa riqsisqa kaqkuna montañataqmi achkaq ancha riqsisqaña kanqaku.